บุ๊กทูสองดเวียสมาชิกครอบครัว Rodina ปู่ตาเจเดช e กย่ายายบาบิชกาเขาและ เธอ on อะ ona พ่อ otec แม่ matka เขาและเธอ on อ ona ลูกชาย sin ลูกสาว ซ c ร r เขาและเธอ on a ona พี่ชาย น้องชาย b r o t r พี่สาวน้องสาว sestra เขาและเธอ on a ona ลุง อานาสตรีทป้าอานาเตตาเขาและเธอ on a ona เราเป็นครอบครัวเดียวกันมิสเมโรจินาครอบครัวที่ไม่เล็ก Rodina není malá. ครอบครัวใหญ่ Rodina je velká.